În fața ta, Iisus iubit, vin azi încrezător, căci Tu ești Dumnezeu slăvit și blând mântuitor. Tu stai ascuns sub vălul sfânt al tainei din altar, și împarți la cei de pe pământ al mântuirii dar.